Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jūs viešpatyje Jėzuje. Jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, o jūs taip ir elgėtės, tai darykite vis daugiau pažangos. Jūs juk žinote, kokių nurodymų esame jums davę viešpaties Jėzaus vardu. Tokiagi Dievo valia, jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo svetimavimo. Kiekvienas jūsų te išmoksta laikyti savąjį indą šventai ir pagarbiai, nepasiduodamas nežabotiems geismams, kaip esti tarp pagonių, kurie nepažįsta Dievo. Tegul niekas neperžengia ribų ir neapgaudinėja savo brolio šituo reikalu, nes viešpats keršė už visus tokius nusižengimus, kaip jau esame sakę ir patvirtinę. Dievas mus pašaukė nesusitepimui, bet šventėjimui. Todėl, kas tai atmeta, ne žmogų atmeta, bet Dievą, kuris jums duoda savo šventąją dvasę. Apie brolių meilę nebereikia jums rašyti, nes pats Dievas jūs išmokė mylėti vienas kitą. Ir jūs taip elgėtės su visais broliais visoje Makedonijoje. Mes tik raginame jūs, broliai, daryti daugiau pažangos stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir darbuoti savo rankomis, kaip jums esame įsakę. Taip jūs oriai elgsitės svetimųjų akise ir nebūsite nuo kitų priklausomi. Mes norime, broli, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivienyje su Jėzumi, atsives kartu su juo. Ir tada jums sakome viešpaties žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki viešpaties ateimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore. Ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais.